بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد نزدهمین درس از درس های از کتاب شمایل رسول الله علیه الصلاة والسلام تأليف امام ترمذی رحمه الله 24 همین باب 24 همین باب باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم روش خوردن رسول الله علیه الصلاة والسلام نحوه غذا خوردنش چطور غذا خوردن چطور سر سفره می نشستن که قبلا داشتیم بازم خواهد اومد 137 مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن ابراهیم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق اصابعه الثلاث این حدیث در صحیح مسلمه ولی که با لفظ آخری که خوندیم یلعق اصابعه ثلاث یلعق اصابعه ثلاث کعب مالک میگه رسول الله صلی الله علیه و سه تا انگشت دست خودش را لیس میزد بعد از غذا خوردن سه تا انگشت دست خودش حالا کدوم انگشت خواهیم گفت ولی خب اون روایتی که ضعیف لفظ اولی که اشاره هم میکنه امام ترمذی رحم الله به ضعفش اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم سه بار انگشتان خودش را لیس میزدن این روایت با این لفظ که سه بار لیس میزدن ضعیفه ولی که صحیحش این اینکه رسول الله علیه الصلاه و السلام سه تا از انگشتان دست خودش را لیس میزنه که با اون غذا میخوردن انگشت شست انگشت سبابه که به غلش اشاره و انگشت وسطی رسول الله صلی الله علیه و سلم با این سه تا انگشت لقمه میزدن میخوردن و بعد از اینکه غذا را تمام میکردن انگشتان دست خودشون را لیس میزدن خب چند تا مسئله هست اینجا در این حدیث اول اینکه نوع غذاشون طوری بود که میتونستن با سه تا انگشت بخورن نونه خرما هست و الی آخر میتونستم با سه انگشت ولی الان برنجه سخته یا حلیم یا چیز دیگه که مجبوری یا با قاشق بخوری یا با چهار انگشت و یا انگشت پنجم ازش استفاده بکنی که لقمه رو برداری که بتونی تو دهنت بذاری رسول الله صلی الله علیه و سلم نوع غذاشون طوری بود که میتونستن با سه انگشت بخورن اولین مطلب اینه دومین مطلب این که رسول الله علیه و السلام آخر غذاشون انگشتان خودشون لیست میزدن نه که وسط غذا چرا چون وسط غذا شاید کسی به دلش بد بیاد شاید براش سخت باشه این قضیه که بتونه طرف مقابل رو ببینه و اصلا خود هدف از این لیسیدن چیه چرا این کارو میکردن رسول الله علیه و السلام هدف چیه که در سوم مطلب که باید اشاره بکنیم این قضیه میاد که رسول الله علیه و السلام یک از اسباب لیس زدن اون غذا در دست یا اون دستی که باش غذا خوردن یک از اسبابش این بوده که از اون برکتی که در غذا الله گذاشته که نمیدونه در کدوم ذره از ذراتش باشه در کدوم قسمت از اون غذا باشه نمیخواد رسول الله صلی الله علیه و از اون برکت اون غذا محروم بشه پس این نیازی است که وسط غذا انسان انگشت خودش رو بلیسه همون آخر میلیسه و این حرس رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اینکه بر اینکه برکتی از غذایی که انسان نمیدونه الله در کدوم یکی از اون قسمت از غذا گذاشته از اون برکت محروم نشه و چهارم هم اینکه انسان حق غذا را ادا بکنه اسراف نشه تبذیر نشه دور ریخته نشه نعمت باید پاس شمرده بشه رسول الله صلی الله علیه و سلم پاس شمردن شکر نعمت را به جا آوردن را یادمون میده رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا سقطت لقمه احدكم اگر لقمه دستتون افتاد نون برداشتید افتاد از دستتون فلیومت عنه الاذى اگر خاک روش تکون بده که خاک ریخته بشه ولی یاکلها اون نون را بخوره ولا يدعها للشيطان مري الشيطان هم رهاش فإنكم لا تدرون فی ای طعامکم البرکه فانکم شما نمیدونید در کدوم یک از این لقمه حتی اون دانه برنج افتاده روی سفره یا جلوتون نمیدونید شاید برکت تو همون الله گذاشته برات برکت برای شفایت برای قوت در طاعت و عبادت برکت برای صحت و سلامتی و هوشیاری و الی آخر از انواع برکتی که الله جل و علا در اون غذا برات گذاشته خصوصا اینکه اینجا رسول الله صلی الله علیه و میکنه اگر لقمه دستت افتاد روی زمین خاکه اون خاک را پاک کن بخور الان سر سفره نشستی سفرت پاکه چرا نمیخوری چرا نمیخوای بخوری ناپاک شد اون لقمه با خاک خوراکی رسول الله صلی الله علیه و از باب اکرام به غذا و اینکه از اون برکتی که شاید تو اون لقمه باشه محروم نشی میگه اون خاک و اون خاشاک چیزی چسبیده به اون لقمه رو پاک ازش بکن بعد اون لقمه رو بخور اون لقمه که دستت افتاده الان سفرت پاکه چرا تو نمیخوای پاس بشماری و شکر اون نعمت را به جا بیاری اولاتره بر اینکه تو حق اون لقمه را ادا بکنی آیا خوردن با سه تا انگشت هم سنته همونطور که داشتیم در بحث نشستن رسول الله صلی الله علیه و دوست نداشته که راحت بشینه سر سفره حالا شخص میگه من بس سعی میکنم که اونطوری که رسول الله صلی الله علیه و نشسته بنشم اج داره سنت بله اینجا آیا هم میشه گفت خوردن با سه تا انگشتم سنت خیر نمیشه نگفت که من دوست دارم که این کارو بکنم نگفت که شما هم این کارو بکنید با سه تا انگشت بخورید تو میخوای با قاشق بخور میخوای با چنگال بخور میخوای مثل ژاپنی ها دو تا چوب بیار با دو تا چوب بخور شرع نمیاد به تکلیف بکنه که تو چطور بخوری با چی بخوری رسول الله صلی الله علیه و نوع غذاشون طوری بود که میتونستن با سه تا انگوش بخورن تو میتونی با چهار تا انگوش بخوری منعت نکرده اون چیزی که شما از اینجا درس باید بگیرید چیه شکر نعمت را به جا آوردن شکر نعمت را به جا آوردن با اینکه در اون نعمت اسراف نشه دور انداخته نشه و حقش ادا بشه چون ما نمیدونیم برکت در کدوم لقمه از اون غذایی که جلومون هست در کدوم قسمتش واقع شده اون چیزی که الله شاید برامون خیر در اون گذاشته از اون خیر محروم نشیم 138 مين حديث امام الترمذي رحمه الله ميقول حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أكل طعاما لعق اصابعه الثلاث این حدیث مثل حدیث قبلی صحیحه انس ابن مالک اینجا داره میگه رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و اگر غذا میخورد سه تا انگشت شست رو گفتیم اشاره و وسطی را میلیسید بعد از خوردن انگشتش رو در دهانشون میگذاشتن و اون آثار غذا را میمکیدن که اشاره کردیم برای اینکه اصراف نشه شکر نعمت ادا بشه و یک مطلب دیگر هم که اینجا شاید نیازه که بهش اشاره کنیم کوچک گرفتن لقمه لقمه را انسان بزرگ نگیره و درست بجوه اون لقمه کوچک کار معده رو آسون بکنه چون معده خودتون میدونید مادر دردها هست کار معده رو آسان بکنیم لقمه رو کم بگیریم و کم هم بخوریم پرخوری درد بریزیه 139 حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا حديث صحيح قبل أن يوتشوت أسشتر بخارية حديث أبي جحيفة که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من به حالت تکیه نمیخورم به حالت تکیه نمیخورم که یاد شد گفتیم به حالت تکیه نمیخورم ابن قیم میگه احتمال داره که چهار زانو نشستم باشه احتمال داره خود سلفمونم کراهت شمرده مثل ابراهیم نخعی که میگه که کانو یکرهون ان یاکلوا تکعتا مخافتا تعظم بطونهم میترسیدن از اینکه چهار زانو بشینن از اینکه این چهار زانو سبب بشه شکمشون گنده بشه و همچنین بحث تکیه دادن به بالش یا پشتی بین حالت خوردن هم شامل میشه و همچنین اینکه تکیه بده به بالشتی به بغل دستش به بغل بشینه یا بخوابه دراز بکشه غذا بخوره اینها از جمله نحوه خوردنی هست که رسول الله صلی الله علیه و دوست نداشتن اونطوری غذا را میل کنند غذا را انسان باید بدون اینکه تکیه بده راحت بشینه دل خوش بکنه به اون غذا باید میل بکنه به سر سفره بشینه 140 حديث إمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه حديث أبو جحيفاس همون حديث سابق بأسناد ديگر دي قفتم صحیحه در بخاری اصلش 141 حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن حدیث قبلا یاد شد دیگه حدیث کعب بن مالک رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم با سه تا انگشت خودشون میخوردن و انگشتشون رو لیس میزدن بعد از غذا خوردن که گفتیم شکر نعمت ادا بشه و نعمت حیف و میل نشه 142 دومین حدیث الإمام الترمذي رحمه الله من قياد حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع حديث صحيح مسلم حديث صحيح مسلم بدون لبز من الجوع از نجي انس بن مالک رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و خرمه براش آورده حالا البته قصه ای هست که محمد هم نقل میکنه در ضمن این حدیث که هدیه داده میشه رسول الله صلی الله علیه و خرمایی اهدی علی رسول الله صلی الله علیه و تمرون هدیه داده میشه بهش خرمایی فجعل یقسمه بمکتل واحد یک کیلو بیشتر نداشت تقسیمش میکرد چطور تقسیمش میکرد یک کیلو یک ظرف داشت خرما رو با اون ظرف جدا میکرد تو یک ظرفی میکرد و انا رسوله من هم نمایندش بودم که مرا میفرستاد به در همسایه ها که بدم بهش خود رسول الله صلی الله علیه و گرسنه خورما خرما براش هم آوردن اول کی الجار ثم اول همسایه به خودش یک ظرف هم بیشتر نیست انس هم خادمشه خرما رو رسول الله صلی خودش کل میکنه در اون ظرف خرما باش میکشه یا تو اون ظرف میذاره دست انس میده میفرسته به همسایه ها حتی فرقمه تا اینکه دیگه فارغ شد دیگه همه همسایه ها بهره مند شدن از اون خرما قال فجعل ياكل وهو مقعن میگه شروع کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم خوردن از اون خرما وهو مقعن اکلا ذریعا و رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع کرد به خوردن سریع یعنی با عجله شروع کرد به خوردن یعنی عجله داشت انگار در خوردن با اونجوری که گرسنه بوده ولی چی رسول الله علیه و سلم اول حق همسایه را میده خودش گرسنه بوده خودش محتاج اون خرما بوده که بخوره با این وجود خودش را آخر از همه میندازه همسایه‌ها که میده میبره انس بعد الله مونده خودش با انس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم شتابان شروع میکنه به خوردن و هو مقع من الجوع اقعا نحوه نشستنه اقعا اینکه انسان پشت پاش چطور در تشهدمون پای راست را نسبش میکنیم یعنی انگشتار رو به قبله و پشت پا رو به بالا هر دو تا پا پای چپ و راست انگشتار را صاف رو زمین میگذاشت و روی پشت پای خودش مینشست یعنی نشیمنگاه خودش را میذاشت روی پشت پا شروع کرد رسول الله صلی الله علیه و آله به اینطور خوردن راحت نشست چارزانو نشست راحت نشست سر سفره این نشانه چیه نشانه حاشیه نرفتن به حاشیه نپرداختن وقت ضایع نکردن و شروع کردم چی این نحوه نشستنه و شروع کردم سری خوردن که وقت تلف نشه چند لقمه ای که میخوای بخوری سیر بشی دیگه نیاز نیست که حاشیه براش بتراشی نیاز نیست که براش حاشیه بتراشی این نحوه چیه نحوه کردن رسول الله علیه الصلاه و السلام و هو مقعن من الجوع یعنی رسول الله صلی الله علیه و اونجا نشست روی پشت پاهاش یعنی راحت سر اون غذا ننشست بلکه اومد و هو متحفز در روایت دیگر به جای و هو مقع متحفز یعنی جلسه ای که انسان آماده بلند شدنه انگار میخواد بلند بشه این یک نحوه نشستن اقعا هست که گفتم بهتون که زانو به زمین باشه یک روش دیگر هم داره این اقعا که یاد میشه در نحوه نشستن رسول الله صلی الله علیه و اینجا که خرما را خورد بعد از اینکه خرما را کشید داد به همسایه ها اینه که شخص دو تا کف پاهاش روی زمین باشه و شکم خودش را به ران پاش بچسبونه و شکم خودش را به ران پاش بچسبونه زانو ولی رو زمین نیست حالت اول زانو رو زمینه و روی پشت پای خودش نشسته نیش میمنگاش رو پشت پا ولی حالت دوم رقعا اینه که کف پا روی زمینه یالا سر پنجه ها روی زمینه ولی نشیمنگاه دیگه رو پشت پا نچسبیده شخص نشسته به حالتی که حالا میخواد بلند بشه زانوها ها ولی روی زمین نیستن حالت اول زانو روی زمینه این نحوه نشستن دومی که یاد شده از اقعا هر دو تا حالت آماده باشه برای بلند شدن راحت نیست در نحوه نشستن بر روی زمین حالت اول شکم هم چسبیده حالت دوم شکم نچسبیده به ران پا این از نحوه خوردن رسول الله علیه الصلاه و السلام در روایت دیگر از همین حدیث داریم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو متحفز يأكل منه أكلا ذريعا يعني شتابا میخورد وأجل عجله أكلا ذريعا فدار إن روايتي كما روایتی که اومده فجعل يأكل وهو موقع أكلا ذريعا فعرفت في اكله الجوع در مسلم احمد مده فهمیده بعضی نحوهش تا عجله خوردن رسول الله علیه و سلام این که گرسنه هست داره سری میخوره فقط میخواد اون رمقش اون جون بگیره یعنی هدف از خوردن اینه نه اینکه وقتش رو تلف بکنه به خاطر اون غذا اینو ما میتونیم درس بگیریم از این حدیث رسول الله علیه و السلام 25 امین باب باب ما جاء فی صفت خبز رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که در وصف نانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خوردن خبز نان چه نوع نانی بوده نانش از گندم بوده از جو بوده خشک بوده نازک بوده غلیظ بوده چطوری بوده نوع نان که رسول الله صلی الله علیه و با اون غذا میل می‌نمودن و با چی میل می‌نمودن خورشش چی بود آب گوشت بود چیز دیگه بود دوغ بود با چی میل میکردن اون نون را که انشالله در این باب خواهیم داشت و ما بقیه که خواهد اومد 143 سومین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عائشة رضي الله عنها میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین خانوادهش گاهی سیر نشدن از نون جو نونی که با جو درست میشد دو روز پشت سر هم گاهی نبود که رسول الله صلی الله علیه و سلم نون داشته باشه که باش سیر بشه تا اینکه وفات یافتن یعنی این نبود که رسول الله صلی الله علیه و سلم حالا غنی شده حالا فتح مکه شده حالا غریمت ها هست به دستش رسیده پس الان با اون مالی که برگردونده از اموالش از قریش و اون غنایمی که در جهاد و معرکه ها به دست آوردن پس الان دیگه بچسبن به راحت طلبی و دنیا و خوردن و آشامیدن و تا آخر وفاتش رسول الله صلی الله علیه و سلم سیر نمیشد و دنبال سیر شدن هم نبود اینکه در خونش بگیم که همیشه نون باشه و از نون سیر بشه نه گاهی نون بود و گاهی نون نبود تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و فوت شد دو روز پشت سر هم نون نبود بگیم دو روز پشت سر هم رسول الله صلی الله علیه و داره نون میخوره و با اون نون داره سیر میشه این حال و روز اشرف خلقه سید ولد آدمه سرور فرزندان آدمه سرور خلقه دنیا برای الله عزیز نیست اگر عزیز بود اگر مهم بود اگر با ارزش بود به پیغمبرش میداد به سرور عالمیان میداد برای الله جل و علا دنیا مهم نیست حالا چی بخوره چی نخوره برای الله جل و علا مهم نیست این از مهمترین درس ها هست برای ما که دنیا را بر دل خودمون عزیز ندونیم دنیا را بر دل خودمون عزیز ندونیم نعمت را جلومون اووردن ناز نداشته باشیم من این نمیخورم ماکارانی نمیخوام آب گوشت نمیخوام خورشت نمیخوام من این نمیخورم اون نمیخورم این کفر نعمته این ناسفاسیه ناشکریه برحضر باشید رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر غذایی را دوست نداشتن میگفتن که من میل ندارم من میل ندارم نه اینکه عیب از غذا بتراشه نه اینکه مشکل از غذا بدونه الان دنیا دنیای ناز و کرشمه است بچه یاد گرفتن ناز بکنن این ناز میکنه این میخواد این غذای فسفودی رو داشته باشه این از این رستوران بخوره فردا از یک رستوران دیگه این والله طرفه این نازپروریه این از اون روش ناپسند و غیر محموده الله نیپسنده این چنین انسان اصراف و زیاده روی بکنه در غذا و در احتمام و اهمیت دادن به دنیا سرور عالمیان این چنین نبود ما باید ازش یاد بگیریم ما باید از اینها درس بگیریم سد و چهل و چهارمین حدیث امام ترمذي رحمه الله میگید حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سلیم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه میگه نانی که از جو پخته میشد در منزل رسول الله علیه الصلاة و سلام نزد خانوادهش گاهی زیاد نمیشد حالا خودمون بیام زندگی خودمون نگاه بکنیم گاهی شده که بگیم تو خونمون غذا زیاد نیست کفایته یعنی چیزی ته دیگ نمونه غذا رو کامل شکرش رو به جا بیاریم تمام بشه حال روز خودمون برخلاف حال روز رسول الله علیه و سلم و حال روز خانوادهش و خاندانش و دور هایش مال ما همیشه زیاد میشه همیشه زیاد میپذیم دور میریزیم ولی که گاهی رسول الله صلی الله علیه و سلم در خونهش و خونه بچه‌هاش و خانوادهش گاهی غذا اضافه نمیومد اگر هم اضافه بود قبل از اینکه خودشون بخورن میل کنن اول به همسایه ها میدادن نه اینکه خودشون بخورن بعد پس مونده ها رو به همسایه ها بدن چقدر ما خلاف سنت عمل میکنیم علت چیه علت نخوندن این احادیث اگر میخوندیم اگر بهمون گفته میشد و بهش ارزش میدادیم دلها به هم دیگر نزدیک میشد همسایه وقتی که ببینه همسایه خودش نخورده داره بهش میده یعنی چی چی میشه زیر آبش میزنه بدگویش میکنه نمامیش میکنه خبرچینیش میکنه یا یعنی نه میاد پشتش میگیره میاد کنارش میسته امروز این به دادش رسید فردا اون به دادش میرسه کدوم یکی میشه همه مردم اینطوری شدن دو بخون هم دیگه تشنن چرا علت چیه علت اینکه نفسی نفسی شده خودخواهی شده خودبینی شده اول خودم بعد دیگران رسول الله صلی الله علیه و چی بهمون داره عملا یاد میده اول دیگران بعد خودت سبحان الله یک از حدیث خیلی قشنگ که اینجا هم شیخ عبدالرزاق هم بهش اشاره میکنه در شرح این حدیث الله حفظش بکنه صحت و سلامتی بهش بده از حدیث ام عایشه رضی الله عنها در صحیح بخاری میگوید ام عایشه رضی الله عنها دخلت امراه معها ابنتان لها تسأل زنی با دو تا دختر بچهش گرسنن اومدن نزد ام عایشه دنبال غذا چیزی هست بخوریم رفت دنبالش گشت ام عایشه فلم تجد عندي شيئا زن اومده دنبال یه چیزی میگرده بخوره چیزی پیشه ام عایشه پیدا نشد مگر چی غیره تمرة فأعطيتها إياها در روایتی ثلاثه تمرات سه دونه خرما اولی میده این دومی میده به را برای خودش میخواد بخوره اونا سری تو دهنشون انداختن که اون سومی را دست مادر برداره فقسمتها اومد همون یه دونه که برای خودش گذاشته بودم نصف کرد بین ابنتیها ولم تاكل منها خودش نخورد داد به دخترش ثم قامت فخرجت رفت فدخل النبي صلى الله عليه علينا فاخبرته رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد شده میگه گفتم ابن عایشه میگه به رسول الله علیه و السلام فرمودن من ابتلی به هذه البنات بشی کنن له ستره من النار یک قسمت حدیث اینه کسی الله جل و علا این دختران بهش بده این دختر ستری برای اون پدر و مادرش در مقابل جهنم در صحیح مسلم و این اضافه اومده میگه فاعجبنی شأنها میگه خیلی شگفت زده شدم در این رفتار این زن فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلی الله علیه و کار سنیعش که اینجا کرد با اون دو تا بچهش اومدم به رسول الله صلی الله علیه و گفتم گفتم این مادر خرمای خودش هم نصف کرد داد به اون دو تا بچه رسول الله صلی الله علیه و چنین فرمودن ان الله قد اوجب لها بها الجنه و در روایت اعتقها بها من النار الله بهش را برش واجب کرد الله او را از جهنم آزاد کرد جهنم برش حرام شده بهش برش واجب شده الله اکبر بخاطر چی خاطر چی از خودگذشتگی مادر برای دخترش هم داره میده ولی این از خودگذشتگی سبب میشه چی این زنه بهش برش واجب بشه حالا حال و روز خودمون این عایشه رضی الله عنها مال مالکیه خورما برای کی گذاشته اون عایشه برای خودش رسول الله علیه و السلام این فصل شامل حال رسول الله صلی الله علیه و سلم و عایشه هم میشه خودش هم نخورده واسه دونم خورما بیشتر تو خونه نبوده همون دونه هم که گذاشته بوده کل این دار و ندارشون از غذایی که بخورن همین سدونه خورما هست از همین سدونه هم میگذره هیچی نبود میگه جز همین سدونه میده به این زن و اون دو دختری که همراهش بودن این زیبایی اسلامه این زیبایی دینمونه این افتخار ماست اینها تاج سر ما هستن اینها به ما یاد دارن میدن چگونه در دنیا باشیم چطور بخوریم چطور شکر و نعمت رو ادا بکنیم قدر نعمت رو بدونیم اینه که اون ایمان خودمون در اینکه دیگران رو از خودمون جدا ندونیم از ما هستن اون خواهر تنیمه اون برادر ایمانیمه همسایه هم همینطور همه از همین نه اینکه زیر آب همدیگه بزنیم نه اینکه همدیگه رو تخریب بکنیم غیبت بکنیم پشت سر هم دیگه حرف بزنیم و دل خودمون رو خنک بکنیم به اصطلاح و بیایم بدگویی همدیگه رو بکنیم والله این حال پسندیده ای نیست از حال ما امت محمد علیه الصلاة و السلام که دورن از هدی و روش رسول الله صلی الله علیه و چون این کتاب ها گمنامن چون این کتاب ها مردم نمیشناسن چون این درس ها و احادیث مردم نمیشنون چون علما هم درگیر دنیا شدن متاسفانه اونهایی که لباس علم پوشیدن اگر اسم عالم روشونه عالم نما هستن هم غمشون شده انتخابات هم مغمشون شده جمنهای خیریه هم غمشون شده سیاست و بر روی منبر حرفای سیاسی زدن این آداب کنار زده شده این هدیه روش رسول الله صلی الله علیه و کنار زده شده این احادیث دیگه به مردم بازگو نمیشه کسی نمیخونه این درده این رنج الله جل و علا و ما این توفیق را بده که بتونیم این احادیث را به مردم برسونیم و مردم را هوشیار و بیدار بکنیم با این زیبایی های اسلام با این احادیثی که نورن 140 و پنجمین حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن زيد عن هلال بن خباب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه طاويا هو واهله لا يجدون عشاء وكان اكثر خبزهم خبز الشعير إن حديثا هذا حديث صحیحه عشان که الاسنادش هلال بن خباب هست آخر عمرش عوض شده البته ولی حدیث برای خودش شواهدی داره حدیث صحیحه حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم شبایی میخوابید پشت سر هم کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یبیت اللیالی چندین شب پشت سر هم میخوابید المتتابعه پشت سر هم پیدا هو و اهله نه که تنها خودش حتی خانوادهش طاویان ای جائعا گرسنه بود گرسنه میخوابید شام نداشتن که بخورن میل کنن طاویان از طاوی میاد از جوع میاد شکمشون پایین رفته شکمشون پایین رفته از گرسنگی کوچیک شده شکمش قاویه یعنی به هم چسبیده شکمه نه که تنها خودش حتی خانوادهش لا یجدون عشاء شامی نبود که میل کنن و کان اکثر خبز خبز و بیشترین نانی که میل میکردن بیشترین نانی که میل میکردن نان جو بود 146 حدیث إمام الترمذي رحمه الله ميقياد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوارة قال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه حديث صحيح حديث سهل بن سعد در بخارية إن جاء سوال میشه سهل بن سعد گفته میشه بهش که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم نقی نقی یعنی يعني گندم گندم سفید خالص که غربال شده که علک شده خالصه آیا گاهی رسول الله صلی الله علیه و خورده حوارا بهش میگن این گندم سفید که باش نان سفید و نازک درست میکنن چون اگر علک نکنی چه گندم چه جو نون خشک میشه ولی وقتی که علک بکنی و بعدم آسیابش بکنی اون گندم اون نون نرم میشه اینجا سوال میشه سهل سهل آیا رسول الله صلی الله علیه و هم گاهی اون گندم پاک و سفید که نون نرم و نازک باش درست میکنن گاهی رسول الله صلی الله علیه و خورده میگه رسول الله گاهی چشمش به این نونا نخورده ندیده این گندم خالص سفید ندیده گاهی تا اینکه وفات یافتن حتی لقی الله عز وجل فقیل له هل كانت لكم مناخل منخل اون چیزی که باش گندم و علک میکنن و بعد آسیابش هم میکنن بعد از علک کردن میگه داشتید این دستگاه ها و این وسایلی که باش گندم و علک بکنید زمان رسول الله علیه و سلام بعد گفت ما کانت لنا مناخل نه از اینجور چیزا ما نداشتیم نه آسیاب و نه هم وسیله که باش بخوان اون گندم یا جو رو علک بکنن پس چیکار میکردن قال کیف تصنعون کیف کنتم تصنعون بشه پس با جو چیکار میکردید بیشتر هم نان رسول الله علیه و سلم از جو بود خصوصا اینکه جو سبوس هم زیاد داره خب چیکار میکردید گفت که ما میدمیدیم درش کنه ننفخو فیطیر هم اطار اون سبوساش با اون دمیدن یا با اون پرت کردنش بر روی سینی یا چیزی به هوا میدادیم اون سبوسش اون اضافاتی که بر روی اون جو هست و بعد از اون چی با اون خمیر درست میکردیم و میپختیم در روایت دیگر البته اومده در ترمزی کنا ننفخه فیطیر منه مطار ثم نثریه ثم نثریه فنعجنه با این اضافه که صحیحه نثریه نثریه ای نصب علیه الماء آب روش میریختیم حتی یثریه یلینه یعنی تا اینکه اون جو نر بشه اول علک میکردن بعد جو رو میذاشتن توی آب که نر بشه و بعد حالا میکوبیدن روی اونجا و با اون نانشون رو میپختن اون نان غلیز نه اون نان رقیقا نازکا سفید نه و بیشترین نان هم که رسول الله صلی الله علیه و میخورد نان جو بودا نان جو نه اینکه دستگاهی داشته باشن برای آسیاب کردن و این چیزها و این وسایلی که امروز داریم 147 مين حديث امام الترمذي رحمه الله قياد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه الصفر حديث البخاري حديث صحيح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كم يقول ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان رسول الله علیه السلام روی میزی غذا نخورده میز الله میخواد از چوب باشه یا از هر چیزی دیگه که بلند باشه از روی زمین لازم هم نیست که میز و صندلی باشه اون زمان میز و صندلی نبود الان میز و صندلی هست نه یک نوع میزی بعضی ها داشتن قبلا چوبی که جلو خودشون میذاشتن و همچنان هم هست بین عرب و عجمش که غذا بالا بیاد از روی زمین جلوشون که روی زمین ریخته نشه به عنوان یک سفره استفاده میکردن میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گاه روی میزی غذا نخورد ولا فی سکر رجه سکر رجه ظرف کوچیکیه سینی کوچیکی که غذای کمی درش جا میگیره یعنی یک ظرف کوچیکی که به اندازه خود شخصه چون رسول الله علیه و معمولا غذا که میخورد با جمع میخورد حالا میاد در احادیث بعدی سر سفره که میشد در یک سینی بزرگ با همه با هم با جمع میخورد اینطور نبود که غذای خودش رو اجدا بکنه تو یک ظرف کوچک بگه آقا من این ظرف خودم من این ظرف خاص خودم فقط تو این میخورم این مال منه پس رسول الله علیه الصلاه و السلام میزی نداشت ظرف خاصی هم مثل یک سینی کوچیکی که فقط غذا برای خودش خاص باشه هم نداشت ولا خوب زله مرقق مرقق رقیقه نازکه نان رقیقی هم نخورده رسول الله علیه الصلاه و السلام نان نازک راوی میگه از قتاده یونس میگه گفتم به قتاده فعلا مکانی اکنون پس چطور میخوردن یعنی نحوه خوردن قال على هذه السفر اینجوری برای این سفره میخوردن رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا امر وسطش را در رحوه خوردن بهمون انس بن مالک رضی الله عنه بازگو میکنه نه روی زمین که لقمه و غذای روی زمین بیفته بعد اسراف بشه بلکه سفره میذاشت روی سفره میخورد غذا حالا سفره میخواد از چر باشه سفره میخواد از هر جنسی باشه سفره داشت ولیکن اون سفره میزم نبود نه روی زمین بدون سفره و نه هم اون میزی که بلند باشه روی زمین که از نحوه کار ثروتمندار و پولدارانه رسول الله صلی الله علیه و متواضع بود و وسط بود در نحوه خوردنش و سر سفره نشستنش 148 مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبی عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال قلت لما قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم حديث درسته که اینجا در اسناد مجالد بن سعید هست ولی خب حدیث صحیحه حدیث امین عایشه که مسروق میگه اومدم نزش نزد امین عایشه رضی الله عنها غذای برام سفارش داد بعد فرمودن بعد گفتن امین عایشه ما اشبع من طعام گاهی سیر نمیشم از غذا فاشا و ابکی یعنی میخوام گریه کنم فاشاء وانا ابکی الا بکیت یعنی گریه من گریه غم گریه اشک اندوه که رسول الله علیه السلام رو بیاد میاره در زمان سیر شدن و غذا خوردن میگه نمیتونم هم سیر بشم یعنی مگر اینکه بیاد اون دورانی میفتم که رسول الله صلی الله علیه و سلام گرسنه میخوابید ما اشبع من طعام فاشا و نبکی ما اشبع من طعام حالا بخوام بگیم که سیر نمیشم یا گاهی سیر نشدم مگر اینکه گریه کردم گریه کردم چرا بعد راوی سوال میکنه مسروق قال قلت لما چرا قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دنیا میگم یاد اون میفتم حالی که رسول الله صلی الله علیه و دنیا را مفارقت کردن وفات یافتن از دنیا والله ما شبع من خبز والله قسم یاد میکنه گاهی رسول الله صلی الله علیه و سیر نشده بود از نان و همچنین از گوشت و لحم مرتين دو بار در روز فی یوم فی یوم یعنی در یک روز نبود که رسول الله علیه و سلم دو وعده مثلا گوشت داشته باشه یا دو وعده نان داشته باشه خب اینکه شام که قبلا داشتیم رسول الله صلی الله علیه و آله گرسنه میخوابید خودش خانوادهش اون جایی که امین عایشه میگه که من سیر نمیشم از غذا مگر که گریه میکنم الی آخر حالا آره این قسمت که موقوف بر خودمون عایشه آلبانی میگه نکارت درش هست و صحیح نیست و در اسناد این روایت هم مجلدون سعید غزیفه ولی که آخر حدیث آخر حدیث اون چیزی هست که از امین عایشه ثابته و داریم چنانچه در صحیح بخاریه در حدیث بعدیش اومده در حدیث 149 که رسول الله صلی الله علیه و از دنیا نرفتن وفات نیافتن و الا اینکه سیر نشده بودن نه از گوشت و نه از نانی دوبار در روز دو روز پشت سر هم یا دوبار پی در پی 149 حديث امام الترمذي رحمه الله مبيت حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض حدیث در صحیح بخاری و مسلمه حدیث امین عایشه رضی الله عنه قبلا هم داشتیم گاهی رسول الله صلی الله علیه و از نان جو سیر نشد دو روز پشت سر هم حتی قبض تا اینکه وفات یافتن و از دنیا رفتن 150مين حديث امام ترمذی رحمه الله مقياد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات قبل أن یاد شد انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روي ميزي غذا خوردان ونهم ناني هم نازوك باشه نان مرغوبی که که به دل بچسبه به قول خودمون امروزی تا اینکه وفاتی یافتن سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده صلى الله علی محمد وعلى محمد